Goizberri saio untako gomita, izanen da egun eh, Serge Istek, eta honekin aipatuko dugu, sortu den uh, eh, miagitzeko komertzio eta arte sauen uh, elkartea. Egun Serge? Egun Pantzo. Hordian, uh, zer gara orai hartio miagitzeko bezalako hiri batean, etzela holako eta elkarteik egituraik? Ba, gauza ezi garria, ezen. Baina, bon, orai, badugu. Eh, bai, eh, jakin behar da, e, biarritzen mila eta bosteun lantegi ditugu, mila bosteun fin, ofizialekin eta komertxentekin, eta jakin behar da ere, e, orokorki, e, amapost mila langile, edo lanpostu hemen baditugu. Eta hori hainiz, hainiz da. Eta nire iduriko, hau da, e, biarritzeko Eta beraz, eh, konparatzen bali badugu eh, biztanekin, eh, ogoita 6 mila eh, biztanle eh, badira biarritzen, eta konparatzen bali beste hauzoko iriekin, hemen dugu nire iduriko eh, langile edo lanpostu handiena. Eh, handiena, zenta ama bost eh, mila langire eta ogoi eta sei eh, mila eh, biztaren zat, hain Beraz, behar ginoen, egia erran behar ginoen, hori aspalditik, tresna bat, tresna azkarra, hemen berean behaz lekuko ekonomia sustengatzeko eta biztan da, garapena eta pena egiteko ara egina da eta orai uh, badugu zerekin eta erten duzien behaz, e, bakantza tatsa edo reina, hiri erdian, euneko bikoa dela, doiduia, frantziako, apalena zer gana idu horrek? Be, horrek gana idu, hemen, uh, eh, mauzu eh, den babat saltzeko, bon, bere ala saltzen duzu. Bere saltzen duzu. Hora, eh, horrek gana idu, eta ekonomia, dinamika, bizida, eta beraz eh, horrek egan nahi du uh, bali bauzu uh, fondo komerzelakoa hori esaltzeko bon, bere ala sortzen duzu hmm. Orden, konkretuki nola eginen duzi, orai zer dituzi planak edo ideiak ebe, komerzio sailoren uh, azkartzeko miagitzen? Bon, beraz, eluden hastian dugu uh, zuzendaritza, Uh, beraz, bon, uh, eta bon, ekintzak proposatuko ditut uh, bulegoari, baina bon, elburua da, biztan da, da uh, kudeatzea, uh, garapena eta edapena egiteko, horik erran dut, eta uh, eguneroko arremanak, um, eta ofiziaren artean, baliatzea, hori importanta da, zenta bon, dinamika uh, eh, atxikizeko edo sortarazteko uh, eh, ahemanak uh, eh, gure artian uh, biziki importanta da eta gero bon, hori badakizu uh, G7 famatua, famatua hori ere heldu da uh, eta beraz horren inguruan ere lanan bat dugu eta hori hortaz da nintatuko gira. Beraz, bon, hori uh, erabaki hartu eta eta zuzendaritza pasatu eta berriz, berriz eramen dut txusenki uh, eh, mm. eh, zer izanen den eh, hor uh, biarritzen uh, dinamika, ekonomiko dinamika uh, eta uh, edapena eta garapena egiteko. Ba, ordean uh, atraktiboagoa izaiteko, behaz, hori uh, da, pentsatuko dituzie animazioniak, uh, formakuntza, komunikatuko duzie ere, nahi kai? Bai, biztan da, ba, hori, eh, hori uh, eta, bon, uh, eh, jeset denboran ere importanta da, piskat, uh, eh, uh, animatzea eta sortarazia giro ona, eta, bon, aregera, hori importanta da. Lan postuak badira, eh, izan lan postu ditugu, errandut, eh, ostion, behaz bon, hori, Eh, atxikitzea, bon, eh, eh behar dugu, eh, zenta jeze delako hori eh, iraganen da eh, azken astearekin, eta hemen osasoina ez da bokatia, beraz hainiz jende bada, eta beraz eh, hilabete sariak ateratzeko Eh, gero agorilaren eh, ogoita batian edo irailaren lehenian, bon, be, jenda behar da eta eh, lana, lana, lana bada. Beraz, bon, hori importanta da, ez eta pasteretik ustea momentu hori, bai, baina atzikitzea, hartzea eta emaitea, bon, giroa, giroa, giro ona. Mhm. Hala, erten duzien, ere, behaz, e, eh, komertzio, komertzialitate edo komertzio estudioak edo ikerketak egine intuzila, miarritzeko eskualde batzu ziblatu, zork, usten dut, eh, hal edo merkatua, zen charla, eh, eta gero verden etorbideaz, zer gatik leko horiek horiek dira dinamikoenak edo preseski dinamismo eskas dutenak komertzio mailan edo? Ba, me hori hiri guztietan, eh, eh eman dezagun, bon, hiri erdia da, hiri erdia, eta eh, aktivitatea beti danik, ondiena, eh, iraganda, hiri erdian, eta, bon, eh, gero biarritzen, eh, bakarrik eh, biarritzen, eh, bai honan gauza apera da, arzemalen mauzu gel, gel tokiaren eta hauzoa, komparatuz bai honako hiri erdiarekin, diferentzia bada diferentzia bada. Ba. Mm -hmm. Eta hemen, eh, hemen uh, eh, de gauza bera, konparatzen da bima dugu, uh, eh, Saint-Charles hauzoa, hili erdiarekin, edo uh, Borgio edo irrati, uh, uh, lidaz dirrati erekin, edo horako gauza erekin, bon, de, gauza bera da. Bainan, bainan, posible da asmatzea dinamika orokoa, eman dezagun, joan den urtean, egin dugu bakarrik lakanzen komerzial uh, iri erdian, eta bon, aurten uh, antulopuko dugu hauzuekin, euh, euh, uh, uh, hauzun guztiekin, eta izanen da egitaraua bai iri erdian, baita ere euh, beste hauzuetan. Beste Ara, behaz, eh, okaren dugu ino parada zuen eh, proiektu horien eh, aipatzeko. Bururatzeko, Serge, behaz, zuen elkarte berri hau, osatua da, hiru kolegioekin eta zoinote dira horiek? Lehena da, enbiztanda da, uh, komerzioko elkarteak, eta bon, amatu da dira, berian. gero da, uh, autetxeak, eh, erriko, eta gero bada o, uh, organismoak uh, ofizialiak eman bezakun eh, la Chambre de Commerce, la Chambre de l'Artisanat, uh, l'UNI, le, le Syndicat des Hoteliers, eta gero azkena uh, Biarritz Turismo. Eh? Horiek dira, behaz ere barnean dira, mhm. eta guk dugu uh, boskatzeko poderea uh, barnean uh, euneko berrogoi eta zorzi uh, uh, gauza bera eta bestiak uh, bestiak uh, eh, Artizana eta Biarritz Turism uh, dena. Ongi da, milesker Sergistek, miarritzeko komerxanten elkarte berri urtaz, xe eta sunak